але на снігу вони теж ніяких слідів не побачили. Француз пронизливо свиснув і розчепірив капюшон, чи не почує відгуку, та за вітром нічого не почув. Тоді вони заходилися шалено гнати. У білій темряві раптом виросла Чорна гора. Таким нереально великим здався їм Каюр Нансен. Жак Антуан зрадів, підбіг і вдарив його палицею по чоловічій куртці. Шермасьє, ви почули наші розпачливі зойки? Почули собак, гукнув Нансен. Я кричав, але вітер. Уперед, уперед, люди далеко, сер. Та вони їх незабаром наздогнали. Сніг замітав сліди, але собаки якось орієнтувалися. Філмарш оголосив короткий привал. Підемо далі чи станемо? Матрос не відповів. Його непокоїв компас. Найголовнішим тепер здавалося це. Він підійшов до Турабалона. Норвежець отчепив прилад із гудзика і поклав на сніг, який ворушився мов біла ртуть. Червоний кінчик стрілки зробив півоберта і неначе примерз. Цьому приводові можна вірити, сказав Тур. Я за ним пильно стежу. Магнітної бурі сьогодні не було. З дороги ми не збилися, докинув професор Маш. Заспокойте публіку. Він раптом згадав з криголама не озивались? Начебто ні. Булат не був певен і пішов до Нансена. Згодом повернувся і сказав Рація весь час мовчала. Тоді я сам із ними зв'яжусь. Позамок знявся дуже високо. Булат завагався розповісти про ту пригоду, коли вони із Жаком Антуаном мало не заблукали в снігу. Він глянув на Жака Антуана. Француз поблажливо кривив вуста і розповідати перехотілося. Фільмарш пішов до собачого запрягу. Булат із Жаком Антуаном попленталися за ним. У них там чисте небо, але й досі штормить. Капітан звелів дістати з трюму гелікоптери. Коли вони втрьох повернулися до людей, усі байдуже підставляли спину вітрові, наче йшлося не про їхню долю та їхнє життя. Ми страшенно потомилися, сеньори марш, за всіх відповів Хуан Естрада. Ноги відмовляються йти. Філмарш обвів усіх поглядом. Журналісти дивилися на ворушкий сніг. Ніхто не зважувався глянути на професора, і він мовби зрадів. Розпинайте намети. Чекатимемо гелікоптери тут, леді Дженкмени. Але несподівано підійшов Хоцудай. Він уже не нагадував того чемного японця яким його знав Булат. Очі Хоцудая звузилися до щілинок, і з них на тіла марша летіли голки. Містере нацальник. Якщо ви не скасуєте свій наказ, я думатиму, що ви хочете згубити нас усіх. Він силкувався перекричати вітер і від натуги почервонів. Гелікоптер не зможе сісти в таку негоду, він просто не побачить нас. У нас є рація, відповів марш. Але японець аж посинів. Треба пеленг, сер, а не рацію. Ви в цьому ділі профан. Суєте? профан. Люди заворушилися, почувши такі слова, і незабаром оточили сіла марша. Професор охоче здався й тепер. Він і справді не мав чого сказати. Тоді вперед. Норвежець розпустив шнурівку і мовчки став на лижі. Філмарш учепився за ним. Кет Уілсон прилаштувалась третьою, і вся група пірнула в колючу стрімку заметіль. Турбаллен допомагав собі однією лижною палицею, тримаючи компас у лівій руці, що міг собі дозволити лише досвідчений лижник. Булат із Жаком Антуаном знову стали за собачими синми, хоча функція коригувальників руху в суцільній сніговиці відпала та найостаннішим ішов Коцудай.